Ве поздравувам, драги браке и сестри, и посакувам Божи благослов. Денес имаме уште еден пријатен саботен ден и денес конечно ќе почнам да зборувам за долгата серија предавања, која што ја најавував повеќе пати, на барање на некој од вас уште во текот на оваа година – да се зборува и да се проучува за Светото Тројство, бидеќи тоа денес станува многу контроверзна тема во адвентистичкиот свет воопшто. Зимоска исто така бев прашан од некои да образлозам зошто сум против така наречените докторати по теологија. Бидеќи во многу наврати, изминативе години, нешто споменував од катедра на таа тема. Денес ке започнам со таа серија предавање. Не знам колку долго ќе трае, може да трае повеќе од месец дена меѓутоа ќе имаме едно длабоко и темелно проучување на најважната пред се и најинтересната доктрина во христијанскиот живот, доктрината за Бог, доктрината за Божеството. Но на самиот почеток би сакал да се позанила малку со една многу интересна вест која што беше објавена во текот на изминатава седмица. Повеќето од вас сигурно ја забележавте. Вест која што кажува дека од прилика 500 луѓе, најбогатите банкари во овој свет, веќе почнале да се преселуваат со своите семејства во подземни бункери. Многу новинари го забележале тоа и само тоа го објавиле, шпекулирајќи што ли сега ова треба да значи, што ли треба да го очекува светот, штом тие ги бараат своите кучешки дувла. Уште сега во ова време. Мене ова многу ме подсетува на еден библиски стих. Брат Данила веќе го погоди стихот. <laughs> го втава од неговите устни. Меѓутоа, вие другите тоа не го слушнавте. На кој библиски стих ме подсетува овој настав? <laughs> Токму така. Би сакал да го прочитаме тој стих. Ке отвориме во Откровението. Откровение, последната книга, пророчката книга на Светото Писмо. Откровение, шеста глава, Ќе го прочитаме заради контекст целиот текст од 12-тиот до последниот 17 стих. Откровение 6 глава од 12-тиот до 17-тиот стих. И видов, вели Јован, кога се крена или се отвори шестиот печат –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 И што тогаш направија големците на овој свет? И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб, и слободен, се скрија во пештери и горски каменјари. Еде овој превод вели дека тие се скрија таму. Дали живееме во времето на исполнување на ова пророќство? Можно интересно прашање. Инако оваа седмица, бедеќи мејата сабота беше Јом Кипур, според еврејскиот календар, оваа седмица, значи 10-тиот ден од седмиот месец, беше почетокот на празникот Сеници. Мнози не забележа и го споделуваа тоа на интернет, дека имавме некаде во вторникот едно делумно помрачување на месечината, а тоа е феномен кој што прави месечината да изгледа црвена, полната месечина да изгледа црвена, како крв. Мегутоа немавме помрачување на сонцето во текот на оваа седмица. Исто така, иеко во минатото сето тоа го имало, Библијата зборува дека сепак сето ова одново ќе се случи и во многу поглобални размери во последното време. И пагањето на звездите, и помрачувањето на сонцето заедно со црвена месечина или месечина како крв, но Библијата најавува еден страшен и голем земјотрес, тогаш кога се отвора шестиот печат. Пострашен, посилен и покатастрофален од било кој кој што воопшто постоел на нашата планета, затоа што тука се вели дека како последица на тој земјотрес, што ќе се случи? Секоја гора и секој остров се поместија од местата своји. Што знаат големците од овој свет? Така наречената светска елита, како што ја нарекуваат. Па уште од сега бараат своја заштита во пештерите и горските каменјари, како што вели тука библискиот текст. Јас малку се позанимавав со оваа тема. Неделава. Дали може би се плашат дека на русите ќе им пукне филмот? Со сите овие провокации што им ги прават и ќе започне термонуклеарна војна ја отфрлив таа можност, затоа што во масонските планови не е таква трета светска војна, каде што Русија и Америка се противници. Туку каде што Америка е противник со Иран и со исламскиот свет. Мнозина најавуваат дека сите овие досегашни мини војни со исламски терористи се еден вид вовет во тоа нешто. Но исламскиот свет нема нуклеарно оружје, барем не се уште. Иран некако е легнат на брашно последниве години, така да неке да е да се кријат во пештерите од таа причина. Да не случајно очекуваат од нив изрежираниот исто така вирус на ебола да предизвика светска пандемија, според нивните планови да го намалат населението на само половина милиарда луѓе. Но, си велам поста, ако е тоа во нивните планови, нема потреба да се кријат во пештери заради тоа. Доволно е со себе да се го имаат <laughs> за гарантираниот против отров или вакцина или како уште не, нешто што нема да го делат, се разбира, со аптеките и со светската популација. Нема потреба од криење во пепештерите. Која е третата опција? Зошто се кријат? Не може да биде некој астероид, се разбира. Тоа се лесно предвидливи работи. Тоа е нешто се може да се знае од напред. Некој небесно тело, ако се наближува или ако неговата орбита се сече со орбитата на Земјата и обично се пресметува и конкретен ден, датум, час, ако такво нешто треба да се случи. Да не случайно така наречената светска елита, како што тоа беше случај пред 2000 години, знае нешто што Христовите ученици не знаеле се уште. да не случайно второто Христово доагање е толку близко, што тие попрво знаат и се подготвуваат за тоа, отколку ние тука е христијанскиот свет воопшто. Библијата нас ни кажува дека кога Христос бил симнат од крстот, и веќе погребан. Неговите ученици се наоѓале во тежок шок и разочарување. Никаква надеж, никаков зрак светлина за иднината во нивниот живот. Но, Христовите непријатели, водачите на Израел, свештенството, Синедрионот, начело со првосвещеникот Кајафа, не сметале дека нивната работа завршил. Дека нивните планови веќе се реализирани. Тие и понатаму се плашеле. Христос бил мртов, Христос бил во гроб, тие и понатаму се плашеле од Него. Многу убаво тоа е екранизирано во филмот Исус од Назарет, каде што <laughs> римскиот офицер му поставува прашање на евреинот. Што сорта луѓе сте вие? Човекот е мртов, со сите неправди го добивте тоа што го сакавте, со други зборови, и што се плашите уште? Внимавајте, светската елита, а Синедрионот беше во, во тоа време светската елита, Денес, денешната светска елита не е многу далеку од јудеизмот. Меѓутоа, тоа не е толку битно. Важно е дека сите се луциферијанисти и сатанисти, без оглед каква е нивната формална вероисповед од надвор. Тогашната светска елита се плашеше и од мртвиот Христос, затоа што знаеше нешто, што Христовите ученици во тој момент не го знаеа. А што беше тоа? Дека овој ќе воскресне од мртвите. Што мисле с најсветската елита? тие што многу добро го познаваат и му се кланјаат на Луцифер, богот на овој свет. Знаат дека Христос ќе дојде повтор пат. И <laughs> па не би биле елита ако не знаат. <laughs> Како што вели самиот апостол Јаков, кога го проучуваме ова последно тромесечие, и бесовите, и демоните, и гјаволите веруваат, ама се тресат. Тие многу добро знаат што правеат демоните кога Христос беше на земјата. Зарем дојде пред време да не мачиш Исусе, Сине Назареец, Сине Божи. Тие знаат дека имаат, односно тогаш знаеле, дека имаат малку повеќе време И на вистина, Христос не дошол тогаш да ги мачи. тоа што правиме ние денес, до кое време денес живееме. Дали може би Христовото второ доагање е толку близко, што така наречената светска елита знае и од сега бара спас каде? Таму каде што Библијата вели дека ќе побараат спас. Во земските дупки, пештери, бункери, што христијанскиот свет не знае и живее и се однесува како да Христос нема да дојде уште за наредни илјада години. Практично спие Меѓутоа, постои нешто, нешто би сакал да се подсетиме во Христовата првосвещеничка молитва во Гециманија пред неговата смрт. И што го проучувавме во текот на измеативе две и пол години кога зборувавме за Евангелието по Јован, особено последнава зима, кога, кога бевме кај 17-та глава да се подсетиме за кого се се молел Господ во Гециманија во таа своја молитва. За кого се се молел? Кој бил предмет на неговата молитва? Дали се молел за целиот свет? За Божиот народ, што значи тоа? Дали се молел за евреите, например, за целиот еврејски народ? Не. Не се молел за светот не се молел за Израел, се молел <laughs> да прочитаме за кога се молел. <laughs> Јован 17 глава. Во шестиот стих го објавив името Твое на луѓето, на кој луѓе, што си ми ги дал. Од каде? Од светот. Тие беа Твои и Ти ми ги даде и го запазија Твоето Слово. Христос се молил само за неговите следбеници. Само за оние што го прифатија. Кај своите дојде еврејскиот народ, но тие не го прифатија. Но оние кои што го прифатија, иеко малцинство во однос на целиот народ, ним им даде власт да се наречат синови Божии. Примајте колко е, колко е величенствена таа таа чест, синови Божии да се наречат. Синови и керки Божии. Тоа е нешто што ве прави повисоко од било која светска елита. Ако сте дел од оние кои што, за кои што Христос вели дека не се од светот. Светската елита за кого е елита? За светот. Ако сте вие во светот и од светот, во светот сме сите, но ако сте од светот, тогаш вие сте нижа класа во однос на елитата која што управува со овој свет. Но ако не сме од светот, бидеќи Христос тоа конкретно ќе го спомене понатаму во својата молитва. 16 стих. Прво 15 вели, не се молам да ги земеш од светот, и како што веруваат протестантите, дека ќе бидат грабнати, тајно однесени во небесата. А останатите ќе останат тука, во гужвите и големите неволји. Не, такво <laughs> нешто нема да има такво комотно спасение, нема да има. Библијата не зборува за комотно спасение, зборува за големи неволи, за големи искушенија во последното време, каде што оние кои што ќе издржат до крај, ќе бидат спасени. Не постои комотност на патот за вечниот живот, бидеќи и самиот наш спасител поминал преку трње, поминал ни страдања до конечната цел, до својот подвиг, до неговото преславно воскресение. Ако за него не бил комотен животот во светот, зарем треба да биде за неговите следбеници? Тие не се од светот, како и јас, што не сум од него, вели Христос. Много интересно. Посвети ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Ако не сте од светот, ако сте синови и керки Божи, тогаш вие сте виша класа и за така наречената светска елита. Тогаш вие имате неголемата чест што може да ја имате под ова небо, на оваа земја тие се никој и ништо, а вие сте се, ако не сте од светот. Затоа што истиот апостол вели, светот поминува и славата негова, а оно што ја твори волјата Божија, тој останува довек. Оно што ја твори волјата Божија. Толку мене денес ја творат волјата Божија колку мине денес во Божјата црква ја творат волјата Божја. Многу малку. Зошто е тоа така? Колку мина во времето на првото Христово доаѓање ја твореле волјата Божја. Од Божиот народ, не од светот. Светот бил кучиња. Знаете што мислеле евреите за паганските народи? Тие не биле луѓе, тие биле кучиња И со право така мислеле. И што е уште интересно, ако <laughs> што е уште интересно, оние незнабошци, оние пагани кои биле привлечени кон еврејската религија, па и оние кои биле привлечени кон Христа, кога веќе Христос бил на земјата, тие, тие го признавале ова, ја признавале оваа дискриминација. Самиот Исус и вели на Хананејката, Јас дојдов кај загубените овци од домот Израелов, не дојдов кај кучињата, значи кај незнаборците. И Хранеката тоа го признава. <laughs> да, Господи, мегуто и кучињата јадат од трошките, што пагаат од трпезата на која што јадат евреите. <laughs> Видите, тоа е една многу интересна ситуација. И евреите, и Христос, и обратените незнабошци, признаваат дека само евреите биле луѓе, а останатиот свет биле кучиња. Ако ви е ова тешко да го прифатите, ви препорачувам серијата Спартак, сите четири сезони. А не знам дали ќе успеете да, да ги догледате сите нив, мислам дека ќе ви се згади уште првата епизода, од првата сезона. Но ќе разберете зошто евреите ги сметале, евреите ги сметале не Боже, за кучиња. Сепак, колку мина од еврејскиот народ, од тој избран народ, ја твореле волјата Божја, во времето кога Божиот син бил на оваа земја, многу малку. Колку малку? Да се обидиме да го разбереме тоа колку малку, од еден цитат кој што се наоѓа во избраните сведоштва на духот на пророќството, прва книга, 410 страница. За да го подготви патот за првото Христово доагање, за доагањето на Месија или Спасителот во овој свет, Бог подигнал еден човек, како последен негов пророк од сите, целата серија старозаветни пророци. За кого самиот Исус вели дека е не само неголемиот пророк од сите старозаветни пророци, иако тој не направил никакво чудо, ниту едно чудо, туку вели дека е најголемиот од сите што се родени од жена многу интересно. Јован од вели цитатот, беше повикан да изврши едно специјално дело. Има ли нешто поспецијално од тоа да бидете гласникот што го најавува доаѓањето на Божиот Син, Спасителот на светот? тој требаше да го подготви патот за Господа, да ги израмни неговите патеки. За да ја направи, за да ја изврши оваа задача, каде Господ го испратил Јована Крстителот да се подготвува за ова своје специјално дело? Елена Вајд кажува, Господ не го испратил Јована во школите на пророците и рабините. Не го испратил во денешните теолошки факултети. Белградски ли, Марушевачки, Нјуболцки, Ендруски и какви сакате. Не го испратил таму. Зошто не го испратил таму? Што беше проблем со рабинските школи? Што беше проблем со пророчките школи кои што се тука наведени? Што е проблем со сите нив денес? Господ го тргнал настрана од овие човечки собранија во пустината, за да таму учи од природата и неизиниот Бог. Какво е образование? Евреите, мнозина евреи го прогласува Јована за фанатик. Што е ова? Живе во пустина. Не јаде месо. Се храни со рогач и див мед. Самиот Исус вели, им вели на евреите, Јован, значи, беше ваков и вие велите, бес има во него но дојде синот човечки, дојдов јас, кој што се дружам, <laughs> кој што сум во друштво, излегувам во друштво, дури и со цариниците, грешниците, проститутките, јадам и пијам со нив, па и мене не ме прифативте, фанатиков не го прифагате, па и мене не ме прифативте, кој што водев поинаков стил на живот. Понатаму цитатот вели, дава одговор, зошто Јован не бил испратен во школите на пророците и рабините. Господ не сакал Јован да биде обликуван од свештениците и верските водачи. Тој бил повикан да изврши специјално дело, посебно дело, Самиот Господ ја дал пораката што Јован требал да ја објави. Дали Јован отишол кај свештениците и водачите да ги праша за дозвола дали да ја проповеда оваа порака? Се разбира, <laughs> не. Самиот Господ го трнал настрана за да не биде под влијанието на нивниот дух и на нивното учење. Много интересно. Зошто било сето тоа? Зошто теолошките образовните школи на Божиот народ биле толку застранети, забегани и расипани во тоа време? А дали се денеска нешто подобри? Што мислите? 2007 година ми беше кажано дека за да биде некој проповедник во Северноамериканската дивизија, не е доволно да има теолошки факултет, туку треба да има магистратура. За да биде обичен проповедник, требаше да има магистратура пред 7 години. Ке помислите дека, ако е така, Северноамериканската дивизија треба да цвета, ако секој несни проповедник е магистр по теологија. Но сите глупости во Северноамериканската дивизија се случија после 2007 година. Дури и Белградската унија почна да се глупира, уште од минатото лето. За една наша сестра беше многу страшно што го употребив тој збор, Бидеќи на председателот на Унијата му честитав за реизборот и му порачав да не се глупира унијата однова, како што се изглупира минатото лето во Нови Сад. Једна една сестра сметаше дека тоа беа претешки зборови. Меѓутоа, Јован кажал многу пострашни зборови, многу поостри зборови. А самиот Господ кажувал па уште пострашни, кога бил на оваа земја. Би сакал за денес да завршам со еден познат новозаветен евангелски текст, еден случај од Христовиот живот на земјата. Ке отвориме во Евангелието според Матеј, 21 глава, Евангелие според Матеј, 21 глава, од 23 до 27 стих. Евангелие според Матеј, 21 глава, од 23 до 27 стих. И кога дојде тој во храмот, и поучуваше. Пристапија кон него првосвещениците и старешините народни и рекоа, со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал таа власт? Много интересно. Зависте, на самиот Господ му било поставено прашање, кој те овластил? Да го правиш ова што го правиш. А што правил? бил во храмот и поучуваше. На страна што правеше еден куп чуда, дигаше и мртви пред тоа, истелуваше неизлечиви болесни, болести, а самиот тој ден во храмот имаше направено еден куп чуде за кој што се зборува во копнежот на вековите. А Исус им одговори и рече, И јас ке ве прашам нешто, па ако ми одговорите, јас ке ви кажам со каква власт го правам тоа. Со други зборови, Господ бил прашан вакво прашање, затоа што тој немал теолошки дипломи од рабинските и пророчките школи во Израел. Тој не бил овластен од нив да биде рабин во Израел не бил овластен да поучува. Од кого овластен? Не бил овластен од нив, од луѓето да поучува. Од Синедрионот, кој што имал врховната власт. Од светската елита, ако сакам. Бидеќи тоа тие на вистина биле. Може следната сабота да ви прочитам одново какви квалификации имале членовите на Синедрионот, па да видите за каква елита станува збор, за какви луѓе станува збор. Мислам дека сите учени доктори можат вода да им носат од подоцнежни времења. Но тоа биле луѓето кои што Исус ги нарекувал лицемери, породи аспидини. Луѓето кои што биле причината зашто народот го отфрел Христа. Како е можно во моментот кога мнозинството народ, мнозинството народ воскликнува Осана на синот Давидов. Го поздравува Христовото влегување во Ерусалим. Истиот тој народ, во истата таа седмица подоцна, да гласа за неговото распнување пред пилата. Како е тоа Божно? Каков е можен, како е можен таков пресврт? Да го погледнеме овој случај. Која прашање го поставил Исус? Крштавањето Јованово од каде беше? Од небото или од луѓето? Јован кој го овластил, Господ или вие? А тие размислуваа меѓу себе и велеа. Ако кажеме од небото, ќе ни рече, па зашто не му поверувавте? <laughs> Ако го признаеме Јован како Божи пророк, тогаш самите ќе се осудиме. А ако речеме од луѓето, што тука било проблем? Што тука било проблем ако отворено го отфрлат и ова новото сведоштво. Се плашиме од народот, зашто сите го сметаа Јован за пророк. Замислете, мнозинството еврејски народ го признаваше Јован. Мнозинството еврејски народ, особено после Лазаровото воскресение, кога многу јудејци поверуваа во него, биле склони да го прифатат Христа. Зошто еврейскиот народ во последниве 2000 години трпи тешки проклетства заради своето отфрлање на Христа? Зато што премногу им верувал на своите водачи, на своите теолози, на својата елита. Тоа ќе биде причината зашто во последното време мнозинството христијани ќе го примат живот на цверот. И за тоа ќе читаме во големата борба, но сега нема време да го прочитам тој текст, ќе продолжиме следната сабота. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.